Zato molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sačuva svih novotarija. Učvrsti nas na sunnetu Muhammeda alaihissalatu wassalam u ovim vremenima kada mnogi bid'at smatraju dinom, a bid'a sunnet Muhammeda alaihissalatu wassalam bid'atom. Bismillahirrahmanirrahim. ربي يسر ولا تؤسر يا كريم قال الشيخ الفقيه الزاهد أبو بكر محمد ابن الوليد الفهري الترتوشي رحمه الله ta'ala wa barrada darihahu amina kaže u dijelu na početku Bismillahirrahmanirrahim Rabbi jesir wala tuasir gospodaru olakšaj a ne otežaj ja kerim o plemeniti Allah subhane Alhamdulillahi Rabbil alemin والآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين خاتم النبي خاتم النبيين وإمام المرسلين ورسول رب العالمين zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala gospodaru svih svjetova pobjeda pripada onima koji su bogobojazni nema neprijateljstva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 Kale Ibn Zeyd, men ahada rađul min hum hutem fi je يوم ahad. Prvo što se dogodilo jeste da jedan od njih uzeo ribu u nedjelju فشواه فوجد جاره ريح الهود فيا إسبكا ونا تايدان znači ustavio je prije pa uzeo nedelju ispekao pa je komšija čuo miris ribe fa kala lehu inni ara ara Allahe se ju adibak samo kako kad imamo čistu prirodu kad nešto ne valja odma ako niko nije radio zlo prvi ko uradi odma ravnuje ka ja, ja mislim da će tebe Allah kazniti zbog toga što su radio فلما لم يعجل عليه بالعذاب سار معه kad je vidio da nije odmah kažnjen ta isti što ga opominio počeo on sa njim da radi audu billah znači misleći nije kazna došla odmah znači da može pa i on se priključio njemu fa ahadu fi sebtje الآخر اثنين فاسو sljedeće subote uzeli dvije ribe فلما لم يعجلهما فذا تتابعوا فيه Pa kad se vidjeli da ponovo kazna ne dolazi, a udu bila, nastavili su to dalje.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 ne valjalo da ide dalje i ne upozoravaju na njega a udu bila znači jer skupina koja zna mora da govori šta je istina mora da opominje nas mnogi jest to tako i ništa ne preduzima da to spriječi od billah.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 عنهم فرض الأمر بالمعروف وإن كانوا كان ما قالوا لم تئذون رضا بالمنكر لكن لأنهم اعتقدوا أنهم هالكون drugi dio Lemekare smatra da čak i ovi koji su rekli zašto ih ne savjetujete, zašto ih ne pominjete, da i ta skupina pretvorena u majmine i svinje.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 Da budete počije pani, znači to znači da budete u svako svoje mišljenje uzima da je ispravno. Svako hoće svoje mišljenje da stavi ispred, nego da je da li je to ispravno i da li ima dokaz za to. Wa khala ghayru ma fihi nas min al-ikhtilaf.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 godina, posti klanja i zašla misli da je to skup, pa kada to je srpski praznik. Prvi maj, alođun, ovako onako ceremonije okupljanje naroda, povodom čega? Sve povodom novotarija koje su često širkom, gdje se liča sveti ovaj, sveti onaj, ovako vjer...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 čini Zato ovdje kaže la tebka la jebka minhu irqun wala mifsalun illa dahala. Neće ostati znači ništa adan da, da neće taj bid a ući u njihove organe gotovo sve. Znači da će svakim djelom svojim činiti takva djela koja su od novotarija.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 da pozivaju na namaz znači kad uporedi kako su bili ashabi kako su se prema namazu ponijeli znači ne vidim ništa zajedničko osim to da ima ezan لا إله إلا الله وذلك أنه أنكر أكثر أفعال أهل أسره ورآها مخالفة لما أدرك من أفعال الصحابة jer je imam Malik bio dosljedan u slijedjenju sunneta i potpori praksi poslanika sallallahu alaihi ve sellem a vidio ljude kako to napuštaju wa kadalike Abu Darda isto tako Abu Darda ankara ma adraka bada mauti nabi sallam jer je i on tako znači nakon smrti Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem bio od onih koji je inkar činio svojom onome što je neispravno ولم يعرفه من أحوال رسول ودرجة أشتني بلا بركس محمد صلى الله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 La ilaha illallah. La ilaha illallah. Znači koliko brzo je nestajao varabat الله أكبر الله أكبر زرشي صحيح حديث في ناس البخاري وتنسب إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إنا كنا لنيدها على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم من Allahu akbar, Allahu akbar. Radite, kaže, neko djelo smatra da ga tanijem od lake, a mi smo ga smatrali od najvećih grijeha u vrijeme poslanika sam se. Allahu akbar. Allahu akbar. Nastavimo, inša Allah.